General de Gaulle håller i slutet av augusti sitt intåg i det befriade Paris. Han håller ett entusiastiskt tal till sina landsmän från en balkong på Hotel de Ville. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours les armées de la France avec l'appui et le compte de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Det västallierade och senare också Sverige erkänner de Gaulles provisoriska nationella enhällighetsregering. De Gaulle flyttar snart sätet för sin regering från Alger till Paris.